por homoi quiui ne emas sportumi. Medicinistoi iam de longa tempo insistas che practicado de regulae moderae corp exerzoi estas essence grava factoro por la homa sano. Tamen existas homoi quiui mal amas sportumadon. Por citiui estas verai turmentoi iom longa e e biciclado naggiado gimnasticado curado ili simple ne toleras tion. chi fari en februaro 2024, 2012 kvar conata medicin revuo publicigis studajon chi malfermas esperon por tie nesportemuloi ili estu convinkita e praktiki danzadon. Danzado povas esti efika strategio por perdo de corpa graso. Homo e kiwi praktikas danzadon tre foje en ciu SEMAINO dum tri monatoj ricevas klarajn gajnojn por sia sano. Tio plibonigas la corpan funkciadon, la sangain examen resultoin, cae la muscol ostain funccioin. Ancao la viv qualito cae la mensa stato plibonigas. Oni ne proponu al tiui homoi danzadon ciel corp exerzon, sed ciel hobion. Gi estas pli facila, plezura, cae movas ciuin corpo Crome, gi faciliga socian convivadon. Se oni practicas gin en grupo, la convivado certe farigas positiva factoro. Existas multe tipoi de danso por plei diversai situazioi, cae tio povas esti amusa sperto. Ech homoi cioi nest povas DANZI, povas esti convincitae. Comence, oni simple stimulas ilin fari pasioen lau ritmo de musico. Iom post iom ili trovos danzon convenan al sia nespertezzo de comenzantoi. Oni povas comenzi heime per instrua video gis oni aciras suffice da lertezzo por partopreno en gruppo. Se iu candidato havas limigo in relate al certe movoi, exemple relate la gamboin, tamen li povas ritme movi la supran parton de sia corpo, ec sur segio eblas danzi. Faculoi recomendas che familianoi partoprenu por helpi candidaton al danzo lernado. Oni povas inviti infanoin cae geavoin. Oni memoru che Antau la practicado de danzo, oni devas varmigi la corpon, principe se temas primaliu nulloi. Suficias celcei minutoi da movoi, exemple per piedirado cae mal streciado de la musculoi, au oni simple commensu per mal rapida, milda musico por facila pasciado. Studoi montris che ne esas necesse danse dum unu tuta horo sen halte. Dec minutae danzadoi plur foie dum la tago povas esti tre bon fare alla sano. Mesume, unu hora danzado signifas perdon de 300 calorioi. Sed pli grava ol la perdo de corpa peso estas la gaino en equilibrio muscol forte sang premo cora sano cae cogna capablo cae precipe gi estas amusa